Están los que están. El que no está no hace falta. mucho combo, mucha escolta. La noche es larga, la vida corta. Somos los duros, tanto puro, dime que no soporta. Vamos a romper la disco que corta. Vamos a darle lo que le hace falta. Hasta que la falta, falta, falta, falta. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Hasta que la falta, falta, falta, falta, falta. vamos a darle hasta que la falta, falta. nos vamos al extremo. No le pegamos ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos tomamos lo que nos pide, la hacemos a todita, la queremos, pero ninguna la mamá. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la disco la castille. que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que la coge, que la coge, que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la disco la hasta que ella el control. Más sentir a mí la presión. Un ah, booty, mucho, mucho, mucho booty, Pa' darle toda la noche como un Mucho booty, mucho Pa' darle toda la noche como Un booty, booty, booty, Dime si tú solo en la cama te toca. Mucho booty, booty, Te quitas la ropa y tú misma loca. un detrás del otro. Pero ponte de espalda y mucha mini, mucho combo, mucha escolta. La noche es larga, la vida corta. Somos los duros, tanto puro, dime que no soporta. Vamos a romper la disco, que Vamos a darle lo que le hace falta, hasta que la falta, falta, falta, falta. Vamos a darle, vamos a darle, hasta que la falta, falta, falta, falta, falta. vamos a darle hasta que la falta, falta. No le pegamos ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos y tomamos lo que nos pide, le hacemos a todita, la queremos, pero ninguna la Si ella me lo pide, pide, dime que me pide pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la disco la castigue, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que la coge, que la coge, que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la coge, que la pille, que le dé lo que me pide, que la disco la castigue hasta que ella pierde el control. Más sentir de mí la presión.